Radio Filispín A presenta. Divertimento para pequeños monstruos. Nuestra cálida sintonía, la sintonía titulada Yanka, de Nahagua Dumbia. Para una tarde realmente fría. Este se ha iniciado 2009 na Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, Radio Filispín. Atopeuse un programa de divertimento para pequenos monstruos carregado de contidos interesantes para todas e para todos os ouvintes. Un programa no que ademais queremos saudar especialmente a, a uns novos ouvintes que nos estarán a atender eh, dende este programa e supoñemos que durante algunha tempada. Música Son os ouvintes da nosa emisora irmá en Vigo, Radio Piratona. Saudamos, polo tanto, a toda esa xente, amigos e amigas de Vigo, Esa radio con unha longa historia ás súas costas Un feixe de anos que deron cabida a moi diversas etapas pero que siempre mantuvieron esa cualidad de radio libre, de medio de comunicación para las voces en eco los grandes medios. Precisamente así como ellos se apresentan a su página web www.sindominio.net barra piratona. Así que benvidos, benvidas todas y e todos os ouvintes de Radio Piratona que sintonizades dende xa divertimento para pequenos monstruos. Imos acender esa estufa, esa cousa quente que todas e todos temos aí agachado en algún lugar da nosa casa escutando esta cálida voz de Media Soul, como vedes, de Terry Calier. Espartakus etxamotema. tema. a calidez da voz de Terry Calier que nos acompañaba neste inicio de divertimento para pequenos monstruos pois para quentar un pouco o ambiente xa que andamos con tanta friase nestes primeiros días de Xaneiro aquí estamos, de novo, un ano máis divertimento para pequenos monstruos e todos os compañeros e compañeras de Radio Filispín que pasan por aquí, fan os seus programas e tamén esas outras contribucións que enriquecen as, a nosa radio como son as contribucións, eses compartillamentos eh, dos que agora pois xa somos nós tamén protagonistas en Radio Filispín con dos programas, O Recuncho e, eh, e este que estás a ouvir, Divertimento para Pequenos Monstros, que pasan tamén a emitirse nota Radio Libre de Galiza, en Radio Piratona en Vigo. E da Radio Piratona, pois aquí na Radio Filispín se emiten dos programas, moito de aquí de hip hop e crestas e imperdíveis do noso compañeiro Medi da Loda Piratona e tamén pois montón de producións eh, que podes ouvir aquí de outras radios libres do Estado e do mundo, como por exemplo as andanzas pol Radio Insurgente, pola zona insurgente do Exército Zapatista de Liberación Nacional, donde anda pois o su comandante insurgente Marcos e moita xente máis facendo cousas. E precisamente iso te imos falar hoxe no programa, no que é pois unha, un festival que se está organizando ali, unha serie de actividades en Chiapas, se está levando a cabo pois unha serie de actividades nas que pois hai unha serie de palestras e especie de referencias sobre todo a conflictos tristemente da, da actualidade nestes últimos días, como é o caso da Palestina. Vos pois faremos tamén de algunhas actividades que están xa preparando no centro social ocupado As Atochas en A Coruña. Sabedes que tivemos o programa pasado aquí unha entrevista con un dos seus representantes, donde poderemos eh, saber un pouco máis que o que está a pasar con respecto pois, á problemática da ocupación logo de casi un ano de, de dar vida a ese espacio liberado ali no barrio de Monte Alto en A Coruña. E tamén vos falaremos da 15 edición do festival Treme a Terra de Pontedeume. Ben, pois con todos estes presupostos, pequenas e pequenos monstruos, aí estamos. sí, tal y como vos estábamos a comentar, estáse a celebrar eh, o primeiro Festival Mundial da Digna Rabia en Chiapas, México. No transcurso dos últimas horas eh, estamos a recibir unha serie de comunicados no, na nosa radio donde enlace zapatista.ezln.org.mx está a suministrar moita información ao respecto do que está a pasar, repito, nese primeiro Festival Mundial da Digna Rabia, en Chiapas, México. embargo, daremos o enderezo máis despacio para que tomedes nota e podades todas e todos acceder a ese punto en internet donde hai un montón de audios e de información audiovisual ao respecto do que pasa, repito, nese primeiro Festival Mundial da Digna Rabia Chiapas, México. Payasos Sin Fronteiras tamén está desplazado eh, ali, en Chiapas. A xente do Festiclown, do Festival de Circo, de Novo Circo. Iván Prado, de feito, está ali, desplazado en Chiapas, está suministrando a moitos medios de comunicación alternativo pois diversas crónicas e moita información, tamén moita cousa audiovisual, moita foto, ao respecto do que están a facer ali, do que está a pasar nese, nese foro, nese, nesa actividade en Chiapas. Así é, o director do Festival Internacional de Galicia, Festiclown, e da Cooperativa Cultural, Iván Prado. E ali, en Chiapas, precisamente tamén ten chegado igual que a moitos recunchos do mundo, pois o que está pasando en Palestina. E dentro de uns segundos, aquí en Divertimento para Pequenos Monstros, na sintonía da Radio Flispín, e tamén na sintonía da Radio Piratona en Vigo, imos a ouvir un audio moi fresquiño, exactamente do día 5 de xaneiro deste ano, do ano 2009, do subcomandante Marcos nesas jornadas que se están a facer, facer ali en Chiapas da Digna Rabia donde vai facer unha referencia, donde fai unha referencia ao que está a pasar en Palestina. Como todas as cousas eh, na boca do subcomandante insurxente Marcos merece unha especial, unha fonda atención Así que moito, moita atención a que vai a pasar na radio durante los siguientes minutos. pequenas e pequenos monstruos con todas e con todos vos de seguido as verbas do su comandante insurxente Marcos o pasado día 5 de xaneiro deste ano xa 2009 no Festival da dignidade, da rebeldía en Chiapas. Se supone, se supone que después de la intervención de Moy, del teniente coronel insurgente Moisés, yo les leería un cuento. Ya será después, ahora tenemos que decir algo diferente. De siembras y cosechas. Tal vez lo que voy a decir no venga al caso de lo que es el tema central de esta mesa, o tal vez sí. Hace dos días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condolecha Rice, funcionaria del gobierno norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos por su naturaleza violenta. Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto, y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí al lado, un ejército fuertemente armado y entrenado, el del gobierno de Israel, continúa su avance de muerte y destrucción. Los pasos que ha seguido son hasta ahora los de una guerra militar clásica de conquista. Primero un bombardeo intenso y masivo para destruir puntos militares neurálgicos, así les dicen los manuales militares, y para ablandar las fortificaciones para proteger el avance de las tropas a nuevas posiciones. Después será el cerco y el sitio para debilitar a la guarnición enemiga. Después el asalto que conquiste la posición aniquilando al enemigo. Después la limpieza de los probables focos o nidos de resistencia. El manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares invasoras. Nosotros no sabemos mucho de esto y es seguro. Hay especialistas sobre el llamado conflicto en Medio Oriente, pero desde este rincón algo tenemos que decir. Según las fotos de las agencias noticiosas, los puntos neurálgicos destruidos por la aviación del gobierno israelí son casas habitación, chozas y edificios civiles. No hemos visto ningún búnker, ni cuartel o aeropuerto militar o batería de cañones entre lo destruido. Entonces nosotros, disculpe nuestra ignorancia, pensamos que o los artilleros de los aviones tienen mala puntería o en Gaza no existen tales puntos militares neurálgicos. No tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que en esas casas, chozas y edificios habita o habitaba gente hombres, mujeres, niños y ancianos y no soldados. Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia, solo escombros. Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y a los distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse patos o aplaudir la invasión se nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de Israel esos hombres, mujeres, niños y ancianos son soldados enemigos y como tales las chozas, casas y edificios donde habitan son cuarteles que hay que destruir. Entonces, seguramente los fuegos de artillería que esta madrugada caían sobre Gaza eran para proteger de esos hombres, mujeres, niños y ancianos el avance de la infantería del ejército de Israel y que la guarnición enemiga, la que quieren debilitar con el cerco y el sitio que se está tendiendo en torno a Gaza en estos momentos, no es otra cosa que la población palestina que ahí vive y que el asalto buscará aniquilar a esa población y que cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar escondiéndose del asalto previsiblemente sangriento será luego cazado para que la limpieza se complete y el mando militar encargado de la operación pueda reportar a sus superiores. Hemos completado la misión. Disculpen de nuevo nuestra ignorancia. Tal vez lo que estamos diciendo no venga en efecto al caso o cosa, según, y que en lugar de estar repudiando y condenando el crimen en curso, como indígenas y como guerreros que somos, deberíamos estar discutiendo y tomando posición en el debate sobre sionismo o antisemitismo o que en el principio fueron las bombas de Hamas. Tal vez nuestro pensamiento es permanecer callado. ¿Sirve decir algo? ¿Detienen alguna bomba nuestros gritos? ¿Nuestra palabra salva la vida de algún niño palestino? Nosotros pensamos que sí sirve que tal vez no detengamos una bomba y nuestra palabra se convierta en un escudo blindado que evite que esa bala calibre 5.56 milímetros o 9 milímetros con las letras IMI, Industria Militar Israelí, grabadas en la base del cartucho, llegue al pecho de una niña o un niño, porque tal vez nuestra palabra logre unirse a otras en México y el mundo, y tal vez primero se convierte en murmullo, luego en voz alta, y después en un grito que escuchen en casa. No sabemos nosotros, no sabemos ustedes, pero nosotros y nosotras, zapatistas del EZLN, sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, escuchar unas palabras de aliento. No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí, que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara. Por lo demás, pasará lo que de por sí va a pasar. El gobierno de Israel declarará que le propinó un severo golpe al terrorismo, le ocultará a su pueblo la magnitud de la masacre, los grandes productores de armamento habrán obtenido un respiro económico para afrontar la crisis y la opinión pública mundial, ese ente maleable y siempre a modo, volteará a mirar a otro lado. Pero no solo, seguir teniendo la simpatía de abajo por su causa. Y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también. Tal vez crezcan y con ellos crezcan el coraje, la indignación, la rabia. Tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal vez se enfrenten combatiendo a Israel tal vez disparando un fusil, tal vez colocándose en la cintura un cinturón de cartuchos de dinamita. Y entonces, allá arriba, escribirán sobre la naturaleza violenta de los palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia y se volverá a discutir secesionismo o antisemitismo. Y entonces, nadie preguntará quién sembró lo que cosecha por los hombres, mujeres, niños y ancianos del EZLN, su comandante insurgente Marcos. Gracias. as verbas do seu comandante Marcos nese nesa Festival Mundial da Digna Rabia que se está celebrando en Chiapas, México, eh, efectuadas o pasado día 5 de xaneiro deste xano 2009. Bueno, pues simplemente dende divertimento para pequenos monstruos tamén facernos ecos de diversas convocatorias que están tendo lugar, sobre todo pola parte que nos toca por aquí, pola, pola comarca de Trasancos, pola terra de Trasancos por Ferrol. Por exemplo, temos unha convocatoria eh, que ven eh, asinada por un montón de colectivos o panfleto de así, nova concentración en solidaridade co povo palestiniano. Deteñamos o terrorismo sionista para esta sexta feira, para este Benres 9 de Xaneiro, 8 da tarde, diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza en Ferrol, na Praza Amada García, aí o carón da Porta Nova, pois eh, acudide e eh, difundide todas esta convocatoria alto a masacre e o xenocidio en Gaza. Unha convocatoria aberta, a toda agora pois están a participando desta ADEGA, Asociación Cultural Foucault-Bouchan, a Asociación Vecinal de Esteiro, Fontelonga, Asociación Vecinal O Rosario, Inferniño, AXUR, Las Segovias, BNG, Briga, Comité de Empresa de Megasa, Confederación Intersindical Galega, ACIGA, Confederación Nacional do Traballo, ACNT, Colectivo Artabra 21, Esquerda Unida, Fervesteiro, Fundación Artabria, Galiza Nova, Marcha Mundial das Mulleres, Nos, Unidade Popular, Obspal Galiza, Partido Comunista de Galicia, Xareiros Galegos, Sindicato Comarcal das Comisións Obreiras, UGT, Unión Libertaria, eh, Verdegaia. Bueno, pues como vedes un montón de colectivos eh, de, de ben amplo e variado signo que están todos xuntos nesta concentración, repetimos, para mañá, eh, o que nos está de subir en directo se sobes, claro, aquí en Radio Frispín, Benres 9 de Xaneiro ás 8 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ferrol. Y ahora en Divertimento para pequeños Monstruos en Radio y también en las ondas de Radio Piratona en Vigo imos mm, ofrecervos una cosa curiosa que topamos estos días por ahí aí nas páxinas da Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Un disco, un disco de hip hop realizado por rapaces de Palestina, palestinianos, que denuncian todo esto que está a pasar, todo ese conflicto Imos a ouvir, por exemplo, esta peza que é a que fai pois a vez de introdución ao disco. O grupo se chama Ge de Ghetto e soan da seguinte maneira. Jesus, فلسطين اعطينا ايديك احنا خايفين عليكي دمنا من دموع عينيكي ليش من الاول الكل انتقد ما احنا كنا بنضل بلاد بلد بعدين الكل ساعدنا مش معنا صار منا دفعنا من البدايه لهلا مشوار طويل قطعنا من 2002 لل 2007 كربكه فن دفاع عن نفس الفلسطيني باول دفعه طلع عيني بالسما بعد ما شفنا العمى والراب قدامنا ارتمى بنرفع فوق مع بلدنا روايد شايف وعارف مش خايف بالرب مش علامش لا لا بلدامش لما اقول كل شي معقول معقول مش بس صحيك الحمص فول ولا مسطول زي المهبول ولا فلسطين بلادي والقدس ده كل يوم في علم رمادي بالشرق الاوسط العتيق ضاع الهنا الكلاب على كل كلاب سلام خلص خلص ما مع ديون فرض Bueno, pues son Get Town, Get de Ghetto, eh, ven a ser algo así a traducción. Este grupo palestiniano pois que nos sorprendeu ver este disco que está colgado, a ver se si logramos pois saber exactamente onde vos damos a referencia para que se queredes ou, ou escoitedes ou incluso descarguedes. Eh, bueno, pois é un grupo que fai eso, pois o que de subir. <laughs> Hip hop, chamado e coñecido como Get Town, é dicir, get, de gueto, E, bueno, pois, imos escutar unha nova peza deste álbum. Isto era a intro, esta outra peza... Eh, que escoitamos pois é a que sigue precisamente no, no disco Unha mini peza وهيك بدأت القصة يلا نكمل Pois hasta aí E agora, pois a seguinte Despois esta, desa seguro que proclama palestiniana Esta outra esa peza eh, A terceira do disco قديم الزمان الأندلس الاندلس وصلنا لحد ما اجوا العثمان الدولة تركتنا محتنا ونسيونا العرب تركونا لما ع فلسطين اجوا اليهود استوطنونا ارضنا لا اخدت قدام عيونا من يوم بلا اليوم ما نشفت جفونا صارت الحولة تشوف جفت والامم ما حست من القدس طلع قطار دوار معركة ورا معركة ما شمش موقف بالارض المش مسككة ماتت الولاد بقت الجداد ناحت صاحت راحت البلاد عشنا دمار بكل دار حملنا حجار ولغينا الاياد امنا بس بالوحدة وبرب العباد بطلنا سياد حطونا بمسمكة لبسونا وحدة مفكفكة محروقة وين ما تطلع رماد فلسطين فلسطين مدردكة قلمي قام مسك ايدي وكتب كلام كتب حكي زلام بخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا امتصف نسي شو حلف كبير قد اكتب بس نعسان عيان وشطف قلمي قام مسك ايدي وكتب كلام كتب حكي زلام بخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا للاسف نسي شو حلب كبير قد الدب بس نعسان عيان شطف قربوا القصة دردكي خلوا حياتنا مفككي نيبونا استغيبونا خلوا الهلسات يحتلونا دمرونا قربونا من عاداتنا غيرونا اسيادنا كانوا عقول واحنا زي الطبول اسيادنا كانوا طول واحنا دمنا مهدور هم كانوا عرمة واحنا على العالم لقمة هم كانوا سود احنا تخبينا زي الدود عندهم بنعمل اللي بنتعلم من ضلنا مهووسين بطريقتنا بنتألم عليه ومبنغلط بنتخريم منضلنا واقفين ورا حركة بنتقدم معهم بنسكر بنتهلسن ونسينا أرضنا اللي بتتقسم حقنا معهم ضاع على بعضنا زي الطباع أرواحنا برصتهم مربوطة بجداول عم محطوطة قصتنا معهم معدومة وبقرنا بينا مكتومة هادي مش عيشة زي الريشة الريح بتدفعنا بتطينا والناس في كتاب تاريخ تقتلنا قلمي قام مسك ايدي وكتب كلام كتب حكي زلام بيخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا امتصف نسي شو حلف كبير قد بكتب بس نعسان عيان انشطف انا مقام مسك ايدي وكتب كلام كتب حكي زلام بيخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا انتسب نسي وشه حلب كبير قد الدب بس نعسان عجان شطف شوف كيف صارت حياتنا بحياتهم عاداتنا من عاداتهم ارضنا مستوطنات راسهم راسنا البس براسهم ما هو عربانك كلهم حياد عطول مطاطين لمخططاتهم بنين ولاد ولك اسمع قلبك كبرتك الاولى بتنادي ساعدوني وينكم يا حفادي قصبوني الاعادي لبيك قدسي بيبو ابنك فداكي ما بنساكي من كل قلبي بهواكي بعطيك عيوني بس ارجعلك حلاكي ستي انت ما بتكون اخرتي جواكي وحدك اللي كل سنوني عليك بقدم بقدملك فلوس واشكر حياتنا بالقدس مغبرة مخربطة بحالها مخبطة ولا عمرها كانت مظبطة دينا للعدو مربطة ولعدتنا وتقاليدنا مقيدين ما هي بلادنا ليوم الدين بتضل مشتتين ركعنا لربنا ركعتين رافعين اليدين داعيين نجيب يمين تحياتنا حلوين ما احنا طول عمرنا مغربين مشتتين الحنونة قدسنا في الليالي عم تبكي لحكاكة هما عم تشكي ولا واحد ماسح دمعتها ولا واحد حامل همومها وهي من كتر الدمع تفتقت عجونها قلمي قام مساكين وكتب كلام كتب حكي زلام بخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا اندسف نسي شو حلف كبير قد الدب بس نعسان عيان شطف Pues pois aí estaba, este grupo Get Down, Get de Ghetto podría ser a traducción que podemos achar e moste dar pois o, o sitio, eh? vale, para que poidas ti mesmo, ti mesma achar estes audios, ouvilos, descargalos eh, se cadra. Podes eh, entrar, por exemplo, no seguinte sitio de internet www.audio.urcm.com net y ahí seguramente pues acharás este disco, repito, de Ghetto, Get Town, de este grupo palestiniano de hip hop, lo que te presentamos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos, pues alguna das súas eh, pezas dese disco que teñen colgado eses compas de, da URCM en, na súa página de internet. Música Non queremos tampouco pois deixar de recomendarche que visites o enlace zapatista onde vas poder ter máis información do primeiro Festival Mundial da Digna Rabia que se está a celebrar en Chiapas, México ou do, e do que escoitábamos precisamente esas verbas do su comandante insurxente Marcos o respecto do conflito palestiniano do que está a pasar, da masacre que está a pasar cos palestinianos e palestinianas e o triple W Nada, dinamitado triple W. Directamente http dos puntos barra barra sí sí colla lápiz agora xa ¿no? Vale http dos puntos barra barra enlace zapatista todo junto enlace zapatista punto ezln punto org punto mx E se queres ouvir de novo o audio do insurxente Marcos e escoitar algunha que outra referencia, podes entrar no blog do programa o www.pequenosmonstros.blogspot.com Aquellos días vestimos de tolerancia, cerramos filas en torno a la democracia, ciudadanos bien, ciudadanos de bien, acusando no sé qué, acusando no sé quién. sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan, una de tantas en las que es algún obrero el que al igual que al vacío cae también en el olvido. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? El mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Y dónde están sus viudas? ¿Dónde, dónde están sus hijos? ¿Dónde las condolencias? ¿Dónde y tanto, tanto grito? Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mano media hasta de esa inmensa mayoría de sus gritos desde la pasta. Fuimos testigos marco de ese gran teatro De los comunicados de condena y de repulsa De las banderas con bala media hasta De esa inmensa mayoría de los gritos del ya basta Han usado la calle para hacer oír su voz En defensa de la paz y de la convivencia libertad isto esto creo que son unha xente que son amigas e amigos de todas, de todos. Podemos disfrutalos durante moito tempo en moitos e diversos concertos ao longo do noso país, de Galiza. Podemos incluso aí atrás, ali, algúns anos, compartir con eles algunha que entrevista. Son unha xente estupenda, son Aveas Corpus años habéis provocado habéis... E bueno, tamén foron, por certo, un dos participantes nese xa, pois, legendario Festival Trema Terra en algunha das súas edizóns. E de eso precisamente imos te falar nestes minutos de divertimento para pequenos monstruos aquí na sintonía da Radio Filispín e tamén na sintonía da Radio Piratona en Vigo. O 15 Festival Treme a Terra. que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue la vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías Pois así é, o vindeiro 16 de xaneiro, é dicir, o vindeiro día Benre, sexta feira de xaneiro ás 9 da noite, no Parque Sarmiento, Ricardo Sánchez, fronte a Casoliñeira, en Ponte de Ume, entrada de balde, o 15 Festival Treme a Terra, en Ponte de Ume, en A Coruña, coa participación dos grupos Arenga de Ponte de Ume, por certo, Magnifique Banff, Chamaye Sis e nada más y nada menos que Betagarri. Y precisamente os tenemos aquí la radio Bueno, en disco, eh, cuidado Tampoco te pases pero estarán en Ponte de Ume, claro que sí. Repetimos, o 16 de xaneiro do ano 2009, 9 da noite, 15 Festival Trema Terra en Ponte de Ume, a Coruña. Betagarri. A Asociación Cultural Treme a Terra nace no ano 94 da man dun grupo de mozas e mozos con moitas inquedanzas tanto culturais como políticas, sociolóxicas e, sobre todo, musicais. Créase, sobre todo, para a promoción do uso da lingua galega no ámbito musical, e sobre todo para que todas e todos poidamos disfrutar dun día de festa e aprendizaxe. Esas son, entre outras cosas, unha parte do comunicado que o propio Trema Terra fiso difundiu para que todas e todos saibades, pequenas e pequenos monstruos, que a 15 edizón do Trema Terra está xa aí. O día 16 de xaneiro do ano 2009, en Ponte de Deume, no Parque Sarmiento, aí o carón da gasoliñeira, No se sades malos e malas. Non pensedes que a gasoliñeira foi posta aí por algo. Fecais o Festival Trematerras hasta antes. E xa con esta te anunciamos que o vindeiro divertimento para pequenos monstruos aquí en Radio Filispín e tamén no 106.0 de Vigo en Radio Piratona teremos a xente pois de deste festival de Trema Terra que nos falarán pois do que vai pasar, de todo o que vamos a poder ouvir, ademais dos propios Betagarri, Arenga de Ponte Doume, Magnifique Band e Chamalle Sis. Estará aquí un dos seus eh, pois membros da Asamblea de Trematerra e tamén teremos a continuación aos membros do grupo Punk Arenga de Pontedeume que van a estar nese festival e van a estar tamén aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos, pois contándonos as súas cousas e poñéndonos a súa música, facendo un pouco de ambientillo un día antes precisamente de que podamos aquí na comarca de Trasancos en Ferrol ter aí o lado Carón Pontedeume para desplazarnos e poder disfrutar da gasolineira e do que faga falla. e os de Vigo xa sabedes, de excursión. bocadillo de chorizo, cervecita. Y nada, cogido su carro despaceño, eh, por la estrada. Cuidado. Cuidado con la gasolineira. Así que ya sabedes, por vinero divertimento para pequeños monstruos, ímolo a armar aquí en Radio Bim y en Radio Piratona en Vigo. irakitsi eta zerez ikusi E non queremos marchar tamén sen facernos ecos dalgunha que outra convocatoria que nos chega. A semana pasada tivemos unha entrevista con algúns integrantes da Asamblea do Centro Social Ocupado as Atochas en A Coruña, que está a piques de cumprir un ano. O fará no mes de marzo. E eles nos acaban de enviar un comunicado que dio o seguinte. Despois dun 2008 cheo de palestras, proxección, obradoiros, concertos, santares, festas e demais, cun fin de ano tan animado que tivemos e con tantas cousas programadas para este principio do ano 2009, o fío do coitelo que colga sobre o, o laboratorio social ocupado Casa das Atochas en A Coruña é cada vez máis fino A especulación está a sacar os veciños do barrio para derrubar as antigas casas das atochas e por riba as últimas novas indican que esa presión por parte dos vampiros inmobiliarios está a rondar a casa, a casa ocupada das atochas, en forma de denuncia. Nestes momentos, sigue o comunicado, de incertidume, o laboratorio social ocupado Casa das Atochas fai un berro de alerta e convídavos a todas e todos a participar no concerto para a defesa deste espazo ante as posibles repercusións que poida conlevar todo isto que estamos contando. Música bueno, pois ese concerto que vai haber no Laboratorio Social Ocupado unha Coruña con todos eses presupostos, a sabedes que pende un pouco ameaza do desaloso, eh? a vida conta pois da da perita en 12 que ven a ser pois esa zona da Coruña para os especuladores, ese lugar ocupado, ese lugar entre comiñas santificado pola xente de colectivos como Invisíveis e incluso pois ese cerne esa, esa cousa que está aí nacendo da, da, da Radio Libre, nova Radio Libre da Coruña, Radio Crime, todas esas cousas boas que nacen por ali e que naceron. Pois vamos a poder disfrutar, pois eso, dun concerto estupendo, un apoio a todo eso que vos estamos contando, que estará eh, eh protagonizado por Black Panda de A Coruña, e Maisa, también de A Coruña. Beat Rock and Roll e Bestial Metal Escandinavo, respectivamente, Dingles. Black Panda e Maisa. Pois xa estamos findando o noso tempo neste divertimento para pequenos monstruos aquí na sintonía da Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria de Terra de Trasancos que emite dende Ferrol no 93.9 da frecuencia modulada e do que podes ter máis información en www.opaiconduasislatinas.blogspot.com e tamén en Radio Piratona en Vigo no 106.0 da frecuencia modulada, o que a xente sentiña mozas e mozos de Vigo, os que saudamos dende aquí os seus irmáns dende Ferrol. Nesta cousa bonita, cousa experiencia estupenda de compartillar cousas. A se animamos a todos os demais, a todas as demais radios libres e comunitarias daqui do país a que, pois eso, se solten a melena, hombre, que xa vai sendo hora. A ver se animamos dunha vez por todas este cotarro. a Piratín, a Piratín <laughs> y a Filispín, ese primero paso. Un pequeño paso para los filispinianos y piratonianos, pero un grande paso para todas y e todos, pequeñas y e pequeños monstruos. Bueno, con moita, moita marcha marchamos Non sen antes lembrar que para os ouvintes sobre todo de aquí da Terra de Trasancos de Ferrol que nos está ouvir os xoves en directo aquí en Radio Filispín neste 8 de xaneiro, pois que mañán venres día 9 de xaneiro a partir das 8 da tarde hai unha concentración diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza en Ferrol, aí na praza de Amada García, o carón da, da Porta Nova, para eh, denunciar o genocidio a masacre en Gaza. Un montón de colectivos convocando, como antes te comentamos, y todo esto por la solidaridad con Palestina. Todas y todos somos palestinianos, palestinianas. Nada más amigos amigas, pequeñas e pequeños monstruos. Gracias por la vosa atención. A las semanas volveremos a estar con todas y e con todos vos En ese mesmo punto do dial, tanto en Radio Filispín no 93.9 da frecuencia modulada como en Radio Piratona en Vigo no 106.0 da FM. Gracias por la vosa atención Y e te máis, más información en www.pequenosmonstros.blogspot.com Un saludo do pequeno Monstruo Get on up, get on out, get on up, get on out, get on up, get on out, get on up, get on out, get on up. Go when you're trying to reach the top. Oh, ¿Qué en somos? que se refire á defensa do medio, o PAI Radio Filispín defende un desenvolvemento da humanidade respetuoso coa natureza, e implicarase de xeito activo na defensa do medio ambiente actuando en distintos pontos, denunciando os atentados contra o propio medio ambiente, promovendo alternativas que posibiliten un aproveitamento racional e ético dos recursos, colaborando cos grupos ecoloxistas e outros colectivos sociais na difusión das campañas de sensibilización. Aplicará Radio Filispín a regla das tres R's no día a día do colectivo, reutilizar, reciclar es reducir. ¿Quién somos? somos?